الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر الحاضرين وزانكو مليو هدرية مهلي هابا ومركز هي كبوة من قول مراكز أهل السنة هابا الوجة مركز يا شيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يقول لنا تاريخ 7 رجب مواقع 1447 لو لينغانا ساوى مع تاريخ 27 يوم 12 مواقع 2025 عصره يا جماعه موسي Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi sote kwa hifadhi yake na atusitiri kwa sitara yake na tuwafikishe subhana kwenye lile analolipenda na kuliridhia. Kikawaida tunapokutana kwenye vikao kama hivi, ni vyema tukahusiana mambo ya maana mambo yenye faida, mambo yatakayonufaisha umma wa Kiislamu bilumum, na da'wa ya salafia almubaraka bilkhusus, kama ilivyokuwa kawaida yetu. Fursa kama hizi ni vyema zikatumika vizuri kwa sababu ndizo zinazojenga watu hujengwa kwa kutumia minasaba kama hii. Kwa hiyo ni jambo la kheri, jambo la kufurahisha kuona watu wamekutana mahali pamoja, kisha wakaambiana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na asilimia kubwa ya maneno ni kukumbushana haina maana kwamba kile kitakachosemwa hapa ni kigeni, hakijulikani. La, mengi katika yanayosemwa ni mambo yanayojulikana, lakini yanakaririwa, yanarudiwa kwa lengo la kuzihuisha nyoyo. Dhakir biltuqa qauman ghafula falaula saqi ma zakat zurur. Hata mimea pia hupatilizwa kuishelezea kila mara pale msemaji aliposema akitumia dhimni wale wanaosoma balagha wanajua kuna tashbih tashbihu dhimni dhakkir bituqa dhakkir bituqa qauman ghafula wakumbushe takwa Allah jamaa walioghafilika kisha akasema falaula saqyu ma sakati zurur lau wa maji mmea, mimea isingekuwa. ataka kusema kwamba kama vile ambavyo mimea inakuwa kwa kunyosheleziwa maji, basi hata nyoyo nazo zinapata uhai kwa kukumbushwa, zinahuika dhimni hiyo eh? katika ilmu ya balagha mlango ilmu albayan kwenye kisimu ya tashbihi kuna tashbihi tashbihi at-tashbih adh-dhimmi waijua hili msoma balagha kwa hiyo kukumbushana ni jambo zuri jambo lenye kheri lenye thamani na ndilo linalojenga watu mazungumzo yangu kwa wakati huu mimi nitalizungumza hili jambo letu la dawa salafia كحقيقة الدعوة السلفية منهج الصحيح منهج السلف الصالح ودعوة أهل السنة والجماعة دعوة أهل السنة والجماعة على منهج صحيح يا السلف الصالح ndio ule uislamu sahihi aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukisoma historia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa vizuri kabisa utamwona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa maelekezo ya Qur'an akiwapatiliza sana maswahaba zake kwa kuwapa ilmu na tazkia akiwasomesha mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba zake na ukisoma Qur'ani na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa utaona imejengwa katika misingi mikubwa elimu yake imejengwa katika misingi mikubwa ya imani na aqida iliyo sahihi kuanzia al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kadhalika al-imanu bil yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi shahadat an la ilaha illa Allah na mingineyo Pia utamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam anawajenga watu katika misingi ya taqwa Allahi na kumwabudu Allah na namna ya kumwabudu yeye, kielezea zile arkanu lislam. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwafundisha sana watu alakhlaq alhasana, makarimu alakhlaq, wa innaka la ala khuluqin adhim, wa hakika ya Muhammad tuko kwenye tabia tukufu, tabia njema. Na yeye mwenyewe anasema buithtu liutammima makarima alakhlaq, mimi nimetumwa nije nitimize tabia njema. Mnazo tabia njema, lakini mimi nimekuja kuwatimizia jambo. Ukiangalia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiasi kikubwa utayaona yanazunguka katika mihimili hiyo mitatu. na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliyapokea vizuri mafunzo yake walimuelewa mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mtu yoyote wakayapokea mafunzo yale na wao hawakukaa nayo bure kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwahimiza bali hata Qur'ani ukisoma al-Qur'anul Karim utaona Qur'ani inahimiza watu kutafuta ilmu kisha waifikishe kwa wengine wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة haitakiwi kwa waumini kutoka watu wote watu wote wakaondoka wakamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam wakienda kwenye jihad mtume sallallahu alaihi wasallam akabaki peke yake hapa Madina haitakiwi hivyo lazima wapatikane watu watakaopokea mafunzo kila wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiletewa mafunzo na maelekezo ambayo yeye alikuwa akiyapokea na akiwafundisha masahaba zake sasa nyote mmeondoka, nani atasoma? Haiwi, haitakikani au haiwezekani na haitakikani watu wa miji wakatoka kwenye miji yao wote wakahama katika miji hiyo wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam haiwezekani falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa basi sikingetoka katika kila katika kila kundi kubwa kikundi kidogo ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إلي إيه وكجفنز ديني ليتفقهوا في الدين إلي إيه وكجفنز ديني ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كيش وكواوني وكواعذي وكوافكشي جمازاو إلي إيه وكتكو أموقوب الله Kwa msingi uliojengwa hapa ni msingi wa ataalumu taalim kujifunza na, kufu, na kufunza, kujifundisha na kufundisha, ndio msingi aliojenga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na masahaba walikwenda hivyo, wakaingia kwenye miji wakaifundisha dini, Uislamu ukaenea, na wao wakawalea watoto wao kwenye misingi hiyo ndio leo ukaona uislamu umefika kila mahali kwenye hii dunia biizzi azizin au dhulli dhalilin lakini uislamu ukaingia katika miji ukavuka mabara mbalimbali bahari ukaingia uislamu na watu wakafunzwa waka uislamu alikuja na mtume sallallahu alaihi wasallam dini ikaeleweka kwa hiyo mwenendo huu ulikuwa ndio mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walikwenda kwenye mwendo huo wa kujifunza dini na kuwafundisha watu dini ikaenea sisi tunajinasibu na wao na kusema sisi ni wafuasi wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam tafuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na tunafuata mwenendo wa wema waliotutangulia. Tunasema hivyo. Sasa kama ndivyo hivyo, tufahamu kwamba asiri ya kuenea Uislamu katika miji ni ilmu. Lazima watu wanaotaka kueneza Uislamu katika miji lazima wawe na ilmu wataalamike tena alilmu sahih ilmu sahihi si ubabaishaji wende tu huku warudi huku wazunguka huku na kule mtaki kusoma alafu wataka ushekhe wajifanya wajua kazi yako kutoa fatwa tu wewe kwenye mitandao huko historia yako haikubebi kwenye ilmu na ilmu huwa ni kwa kusoma innama alilmu bitaallumi maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakika si vinginevyo elimu ni kwa kujifundisha hadithi katika sahih al-bukhari an aisha radhiyallahu ta'ala anha wewe ndugu zangu ukisoma historia utakuta katika hii miji yetu sisi hasa huku mwambao huu wa Afrika Mashariki na visiwa vyake mwambao wa Afrika Mashariki na visiwa vyake. Uislamu ulikuja siku nyingi sana sana, una muda mrefu kutoka pembe ya Afrika mpaka chini huko. Uislamu ulikuja siku nyingi. Wanahistoria wanaeleza ya kwamba Uislamu umeingia katika mwambao wa Afrika ya Mashariki mapema kabisa wakati wa daula ya Bani Umayya, kipindi cha Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam mwaka wa 65 mpaka 80 hapo hiyo sasa mwaka 75 Uislamu tayari ushaingia hijiria hijiria siku nyingi sana ama zile dhana za kudhania kwamba ah Uislamu ulifika huku kwetu kabla haujafika Madina Uislamu ulifika huku kabla ya Madina zile ni dhana tu historia ya Kiislamu haithibitishwi vile historia ya Kiislamu haithibitishwi kwa dhana kwa nini wanasema hivyo wanasema hivyo kwa sababu eti maswahaba walifika mpaka Uhabeshi Ethiopia Ethiopia ni hapo irani kwenye mji wa Aksum kwa An-Najashi kwa kuna uwezekano kuna uwezekano walichoropoka kidogo baadhi yao wakaja labda Somalia, Kenya, Tanganyika, Zanzibar, labda wakafika Pemba kwenye kisiwa cha Misali, labda maswahaba, labda historia ya Kiislamu haielezwi hivyo. Hizo ni historia za wazungu na watu wengine ambao hawana sanad. Sisi kwetu tunaangalia sanad ولولا الإسناد الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء نانا نسمى لنها الإمام ابن المبارك المروزي عبد الله بن المبارك المروزي amesema isnadi ni katika dini mtu kuhitaji ile silsila ya wapokezi ule ndio mfumo wa dini ya Kiislamu na kama sio mfumo ule basi anayetaka anaweza kusema analolitaka yoyote anaweza kusema analolitaka babu yangu sahaba fulani alikuwa hivi sahaba baba yake alikuwa tayari katika tabi'in fulani mtoto fulani lakini al min ad-din walaula al-isnad laqala man shaa ma shaa فلما وقعت الفتنه qulna sammu lana rijalakum masahaba na tabiini walikuwa na utaratibu wao kwa hiyo nisitoke katika maudhui yangu Uislamu huku ulifika mapema, lakini sio kwa zile dhana kwamba inawezekana. Walipofika Ethiopia wengine tena watanganya kabisa, wasema maswahaba walipotea, wakatua Pemba, wakasimama pale kidogo, ili mradi tu mtu aseme anachosema historia haituonyeshi kwamba kuna msafara wa maswahaba walipotea hata sehemu moja hata soma vitabu vyote vya historia utaona taarifa zote vitabu vyote vya sira utaona watu walipanda mitungu yao na majahazi yao kutoka Hijazi waliingia labda kama walipanda Bahra au Jidda wapi lakini wakaja tukakaja taratibu mpaka wakafika Aksu. Habasha ilikuwa imekusanya ile Djibouti, Eritrea pamoja na Ethiopia na sehemu katika Somalia, waliteremka wakaingia Aksu, mji uko ndani kabisa kwa Annajashi. Wakati huo dola ya Aksu inatawala, dola ya Wahabeshi inatawala mpaka Yaman ndio dole kina Abrah na ndugu yake Asbah alhasil waliishia pale tu tena aliyesilimu ni Najashi na wale watu wake wale wakuu katika wao wengine pia ilikuwa hawajasilimu hakuwalazimisha watu wengine akasilimu yeye na watu wake wachache na ndio maana hata alipofariki ilibidi mtume swalla sallam amswalie kule Madina wale walikaa kama wakimbizi wamehifadhiwa pale wakiwemo masahaba wakubwa baadhi ya umahatu mu'minin baadhi ya watu wanawake waliolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi yao na wengine ah, ndugu zake mtume sallallahu alaihi wasallam na binti yake mtume sallallahu salama na mumewe ruqaya alikuwepo pia sal Rasulillah sallallahu wa wasallam na mume wake Uthman bin Affan لا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب بن عبد المطلب لكن أبو سلمة وأم سلمة لكن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ومواته بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكموا yeye Umu Salama pia aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wengine katika masahaba ambao hawafiki 150 idadi ndogo tu ya masahaba haifiki 120 kaa pale kwa zao hijra ya kwanza kisha hijra ya pili kisha Jaafar mwaka wa saba ndio akarudi Madina wakati mtume sallallahu alaihi anatoka Khaibar afika Madina na Jaafar naye ndio anaingia mwaka wa saba hijiria mwaka wa nane akapewa ukamanda katika vita vya Mukta akauawa Jaafar al alhasil historia inaonyesha kwamba Uislamu umeingia katika ukanda huu wa mashariki ya Afrika na visiwa vyake mwanzoni au katikati mwa daula ya Bani Umayya. Uislamu umefika hapa, ni siku nyingi. Ukisema mwaka 65 75, baadhi ya masahaba bado wako hai na kundi kubwa la matabiina lilikuwepo. Uislamu huko ukafika lakini misafara iliongezeka kufika kwa wingi kila baada ya muda kwa sababu mbalimbali na wengi katika waliokuja huku walikuwa ni katika ahli sunnati wal jamaa wakakaa katika miji mbalimbali Uislamu ukaenea kwa kuingiliana na watu watu waliofanya biashara watu walioana Uislamu ukawa unaenea unaenea unaenea hivyo hivyo hakukuwa na vita hakukuwa na vita Uislamu waliishi kwa amani kabisa na hivyo hivyo katika miji mingine Uislamu ulifika kwa njia ulifika mapema katika Afrika tulieleza sisi Uislamu namna uliofika kaskazini mwa Afrika kupitia kina masahaba wakina Uqba ibn Nafi ibn Uqba ibn Amir walipofika Tunis wakaya ndo Afrika ilipo huko kukiitwa hivyo na wengineo wakaueleza Uislamu kwa Amazir huko barabara katika miji au nchi za Libya, Tunisia, Algeria, Maghrib, Morocco hiyo wakapatikana watu wanakiitwa kina Tariq bin Ziyad, alikuwa ni katika Amazir, katika watu waliosilimu wale wakazi wa Bani, si Mwarabu, alikuwa kamanda mkudari kabisa katika watu waliochangia kiasi kubwa sana na kuingiza Uislamu huko Andalus Spain na Ureno. Alhasil, Uislamu ulienea katika Afrika ukaingia katikati hapo kutoka Misri kwenda Sudan mpaka Darfur mpaka Chad na sehemu nyingine. Uislamu ulifika mapema, lakini tufahamu tu kwamba kila sana zinavyozidi kusogea mbele, wakati unavyozidi kusogea, mambo mengi yanabadilika Mambo mengi yanabadilika, mambo yanabadilika, mambo yanabadilika. Inategemea ni nani ana nguvu huko kwenye makao makuu ya Waislamu. Ilipokuwa dola ya Waturuki ina nguvu, Ottoman, Ottoman Empire ya daula al-Uthmania, na wao kwenye kipindi fulani walikuwa katika tasawuf ya hali ya juu basi walieleza sana usufi katika miji mingi na walikuwa wakifanya inadi wakifanya inadi kwelikweli na kuushadidia usufi wao yategemea nani huko kashika kashika mpini mitasawufi kaenea kaenea katika miji ikafika kwetu turufu za kisufi zikafika watu wakidhani kwamba huu ndio ule Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengine wanafanya hayo kwa nia njema labda wana hawa waafrika wapenda sana ngoma sasa ili hawa wasilimu tupige ngoma kidogo watakuja tu ile ngoma kucheza na taslimu labda ile yake njema lakini sio dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam sio dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa ngono sio tari wala nai ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake haje kupiga tari wala nai wala Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali wala Talha wala الزبير wala Abu Rahman bin Auf ولا أبو عبيدة ولا سعد ولا سعيد ولا بلال wala mus'ab wala wala wala taja sammi man shi'ta utapata si katika al-ashara al-mubashirin bil janna wala wengineo katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikisema kulikuwa na harusi ya bani fulani kusikia kuna jaji atakapiga dufu lakini ilikuwa haikuwa ada na wale utaratibu wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini sisi tukaletewa huu labda wakatuona sisi tupenda sana kucheza ngoma, labda tuna ngoma za kienyeji huku waletu, labda hizi zikawavutia Waafrika. Kwa hiyo kuna mambo yakawa yamewekwa yakaingizwa kwenye dini na si katika dini. Sasa tushajua sisi mlituletea ngoma, tushajua kwamba ngoma haipo, tosha. Wachane na ngoma, tuangalie dini sasa. kwa hiyo nataka kusema ilmu ndio inatakiwa na walilahi alhamdu kwa hali hiyo ya usufi miji kama ya Unguja Mombasa Lamu Ngazija huko na sehemu nyingine zilisifika kuwa na maulama mashekhe wakubwa kwa vitovu vya ilmu za usufi watu wakifunga safari kutoka bara na miji mbalimbali na nchi mbalimbali wakija Unguja kuswala, hasa kwenye karne mwishoni mwa karne ya 19 na mwanzo wa karne ya 20 watu walikuwa wakija hapa Unguja kuswala kutoka kila mahali, watu wakisafiri wakienda Mombasa kwenda kusoma kutoka kila mahali watu wakisafiri wakienda Lamu kwenda kusoma kutoka kila mahali, wakisafiri kwenda Mogadishu kusoma, kwenda Barawa, kwenda Jibuti, bali kuna watu walikuwa wakitoka Yemen kwenda kusoma Somalia. Kuna maimamu kuna maimamu zaida aina wengine walikuwa kule katika miji na عبد الله Yusuf Al-Zailai min Nasbu Raya watu hapa kwetu historia inayodhibitiwa hasa ni kipindi cha watawala wa Kibusaidi lakini kabla hapo nyuma mambo mengi hayakudhibitiwa hiyo watu hawajui kiundani hasa historia wanawazuoni waliokuwepo kabla utawala wa Busaidi 1800 wa 1802 au na 4 hivi eh 1804 mpaka 1964 miaka 160 sasa kabla ya hapo historia nyingi ya maulama haijulikani Allah subhanahu wa ta'ala asingemwafikisha Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi kuandika kitabu cha historia za wanawazuoni wa Kishafi katika utawala huu sahihi basi jambo hapo singejua kwa ufupi elimu ilikuwepo watu walitoka kwenda kusoma mashekhe mbalimbali wengine waliletwa kina Sheikh Ali bin Abdullah bin Nafi na baba yake Abdullah bin Nafi al kule Mombasa walikwenda kukaa miaka mingi Maka wakasoma kwa mashekhe wakarudi Mombasa wakasomesha watu mashekhe wengi walisoma kwao hapo Unguja hivyo hivyo Said Ahmad bin Abi Bakr bin Sumait na watoto wake na watu wake wengine na Sheikh Abdullah bin Kathir al-Kindi walikuja wakawasomesha watu na watu wakaja kusoma hapa lakini jambo pia limekwenda wale waliondoka Unguja ikabadilika hivyo leo leo watu Unguja watu Unguja rukwa dini Mpanda, Katavi, tutakaokuja na kusoma Katavi. hiyo Katavi au Bukoba sasa kwenye elimu tafanyaje Nazungumza kimajazi, si maana kwamba watu hapo, nazungumza kimajazi kuonyesha kwamba lile jambo la elimu linapopuuzwa mahali elimu inahama tunaweza tukabaki tukajifakhirisha unajua ngoja sisi bwana hapa wajua sisi hapa wabaki wajifakhirisha lakini sasa hakuna fakhari hiyo tena fakhari ishaondoka ndio hivyo eh ilmu ilikuwa nyingi Madina kwa sababu ndiko alikokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa waongofu na maulama wakubwa wakubwa katika saadati tabi'in lakini ikahama kenda sehemu nyingine, mara elimu iko Iraqi, mara ikenda Misri, mara ikenda huku. Mkiichezea tu ilmu yaondoka. hatafa alilmu alamali fa in ajaba wa illa irtahal. Nafahamu kwa elimu haitaki mchezo. Tukitaka sharafu tusome sana na tusomeshane sana. Elimu haiji kwa kutamani elimu inataka juhudi na sabr na watu wasome kwa dhati kabisa vijana watoke wakatafute ilmu wataalamiki sio siku mbili tatu umerudi la akasome alafu ukae kitabu wasomeshe wenzako ilmu sasa alhamdulillah ilmu ya ahli sunnat wal jamaa ulama salafiyun wako wengi na huko kwenye Kaaba na kwenye mji mtukufu wa Madina wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wako ulama salafiyun ina maana mpini umeshikwa na salafiyun ilikuwa ni wakati sasa vijana wa ahli sunna wal jamaa kushamiri katika kusoma ilmu kwa dhati sana kwa nasema maneno haya kwa sababu sioni ile azma ile azma ya watu kusoma sioni watu wapenda ushehe wa haraka haraka sema kidogo awe shekhi la sio hivyo tukaeni tutamakani kwenye kusoma tujiandae kisawasawa alafu kisawa sawa kaa usomeshe wasomeshe ndugu zako lillahi rabbil alamin si kwa ajili ya kuleta heshima kwenye mji kwa ajili ya kuinua uislamu tusijinasibu tu kwamba babu yake fulani alikuwa shekhe na mwingine alikuwa imamu elimu ilikuwepo tusomeni sana tena zile elimu tusiingilie kwenye milango yake tusitake kurukia yale yote niliyozungumza kama historia ilikuwa ndio kukupa picha tu ya kuonyesha kwamba huku Uislamu umeingia mapema na kuna baadhi ya miji Uislamu uliwahi pakapatikana wanawazuoni nuru ya ilmu ikatokea hapo uislamu ukasambaa kutokea hapo miji mingine ilichelewa sasa mbona wale waliochelewa watushinda watupita tumepatwa na nini ni kwa sababu sisi tumeiacha vijana tukiliacha tutatuacha na wala hamtaki mabavu majilazimisha kwamba lazima haiwezi kuwa sasa kama wewe ni mtu mzima tayari umepitwa ushakata tamaa pengine kutokana na mfumo wa maisha usikubali watoto wako wapitwe kwenye hili simamia watoto wako vizuri wasimamie wapate ilmu mapema weka wakfu wasabilie watoto wako wasome hili na wewe kama ni kijana fursa bado unayo haya maisha ya juu juu ya sasa hivi haya unaoyaona haya ni ya mpito tu kwamba eti kwa siku wapata elfu hamsini wapata laki wapata milioni kwa hiyo una biashara wewe huwezi kuacha hivi ni vitu vya mpito tu na mambo yanakwenda yakabadilika lakini ilmu haiwezi kubadilika ilmu ni ile ile na inahitajika kila wakati thamani yake hai kama kama kama ni dhahabu mathalan kuna siku dhahabu yapungua ya, ya, ya, soko lake linaanguka dorora kwamba sasa dhahabu haina thamani tena sijui makaa gani huko mali gani ndio thamani sisi kuliko a a ah, ah. tangu hapo zamani lakini uwezekano pia wa kupungua thamani kwa dhahabu upo sio elimu elimu thamani yake iko vile vile haibadiliki yani inaendelea kukua thamani yake kwa hiyo haitafika wakati kwamba sasa ujue elimu sasa hivi haina thamani tena la inayo thamani yake na kusudia kwamba tusione kwamba kusoma ilmu ni kukosa twendeni tukasome ilmu litoke kundi la watu likasome ilmu tena likusudia ilmu sio kusudia kusafiri tu kwamba ah, yule kenda Yemen bwana kenda Yemen bwana basi kenda tu ah yule kwenda Saudia bwana ah yule kwenda wapi sijui si masala ya kwenda tunakurudi. twendeni tukasome hili